Episode 2 A ci duniya da tsinke Shi dai wannan na mamajon matan aure hudun Rus ya auro ya jibge a gidansa. Halima ita ce matarsa ta lalle, ‘ya'ya shida gare ta maza hudu mata biyu. Matarsa ta biyu larai, ɗiya uku ke gare ta duka mata, karima ta uku a da ita ce ta hudu, a yanzu ‘ya'yanta biyu yayin da hindu amarya ko haihuwan ma ba ta yi ba tukunna tsaiko aka samu salma ta fita ta bar gidan a halin yanzu a ce wata ba ta iya jure gani da jin abin kunya da mijin suke bambaɗawa a gari ɗanta ɗaya aliyu na nan a tsakar gidan ta bashi to bayan fita salma ma kafin shigowar hindu alhaji kuda ya auri wata 'yar yarinya daga ƙauye mai suna rama wacce ko bikin ma ba a kammala ba auren ya gutsure Za ku yi mamakin abin da zai haɗa amarya faɗa da angonta a wannan lokaci har aka kai ga guntulewar aure. To a nan dai wato cikin hidimar bikin rahama da Alhaji Kuda ne ƙawayen amarya suka tafi neman angwaye don karɓar kuɗinsu na al'ada da kuma isar da saƙon amarya shaguɗa idan aka yi la'akari da ɗasa wadda ke tsakanin ango da amaryarsa kafin a tare. To, Abun kan da matukan mamaki kan dalilin wargajewar tafiyar tun ba a je ko ina ba, ma'ana ko zaman auren ma ba su dasa ba. Yadda abun ya faru dai, amarya ce ta ce ƙawayenta su je wajen angonta su karɓo mata wasu kuɗaɗe da ya mata alkawarin zai bata. Su kuma ƙawaye da iyayensu da ba su tarar da shi inda suka yi tsammanin sa ba ga sunan da kwatance har guest house ɗinsa, yayin da mai gadin ya yi zaton ire-iren ‘yan matansu da suka saba ɗebowa su kawo ne su hole da su, don haka bai ɓata lokaci ba ya buɗe musu hanya suka kutsa kai cikin gidan. Wata gawa amarya mai suna DJ da karambaninta ita ta leƙa falon hutawar, a nan fa ta rufe baki ganin abin da ta gani ya fi ƙarfinta, sai ta jiwo da sauri ta ya fita sauran. Su ma suka yi gama da ango kuda baje-baje rungume da ‘ya'yan banza uku a lokaci guda, tamkar uwar da ke shayar da ‘ya'yanta uku. Don dai su kafa hujja, ya sa wata zaƙaƙura daga cikinsu ta yi amfani da wani bidiyo kamara da ke hannunta wanda ta riko don ɗaukar hoton shagulgulan biki tsaf ta haska wannan badakalar, amma fa da ƙyar yaran nan suka sha. Sa'a su ɗaya kafin wa mai gadin sauya tuni sun fice da wannan abin fallasa. Ba su zame ko ina ba sai gidan Alhaji Habibu inda ya yi da ‘yan uwan amarya aka yi musu masauki. Jama'a da dama sun shaida kuma sun tabbatar da kowa ne ne rahama ta aura don gani ya kori ji. Tun a nan kaka amarya ta wajen uba ta share ƙasa ta cure ta ce ko sama da ƙasa za su cure waje guda ba ta barin jikar ta hannun wannan ɗan tauren. Ƙafar ta ƙafar amarya sai gida, shi ma mahaifin yarinyar yana ji ya ce an yi an gama. Tunda har innarsa ta zama ganau ba jiyo ba ya fasa ba da ɗiyarsa ga fasiki irin wannan. To za mu iya cewa matan Alhaji Kuda gaba ɗayansu suna zaune da shi ne a bisa dalilai daban-daban. Halima tana zaune da shi ne zaman ‘ya'ya, ito, haka za mu ce mana matar da za ta share watanni uku ko hudu na Allah ba tare da ta san tana da miji ba, sannan ba ta isa ta yi masa magana ba a dalilin ba ta da matsayi a cikin gidan. A gaskiya dubu ba ta da ƙaunar barin gidan Alhaji Kuda duk da baƙin kwakwar da take ci a hannunsa. ‘yan ’ya'yanta take wa fuci ta tashi ta basu su ga taskon duniya, don waɗannan kishiyoyin nata marasa tausayin da imani, ba riƙon Allah da annabi za su yi musu ba. Tana nan ma ya aka ƙare balle baƙin jini da borancinta da ya shafe su. Shi kansa uban gayyar wato kuda tile yake bude ido ya gansu a cikin gidan kai da a ce akwai bolar 'ya'yan da ba a so watakila da can kuda zai tattara su ya je ya watsa. Sannan ga baƙin cikin da kishiyoyin take labta mata na safe daban na dare daban. Haka kawai an zo gidanta an hana mata rawar gaban hantsi, don haka kullum ka ga Halima za ka ganta a ƙare kamar kuɗin guzuri, tsabar baƙin ciki ne da ke cinta. Ita ko mata Alhaji kuda ta biyu wato Larai ita ce mai faɗa a je a cikin gidan, kusan ma ita ce idon gidan. don kini bibin Larai ya mayar da ita mowa dole, wani wargi ma maƙuda baya soma shi a gaban lare, tsoronta yake kamar yunwa cikinsa. Me ma ya isa a balle abin da ya aje, neman matan da yake yi a waje ma a ɓoye ne, wataƙila da bai yi gigin leƙe-leƙen matan banza a waje ba. Lare ta sha wanke ta takanas ta Kano da bi farkar har gidan shakatawarsa ta lakaɗa mata dukan shan gishiri ta dawo gida abunta da kuma kwana lafiya. Kuma idan aka ce girkin lare ne, tilas bullet harsashi yakan rage yawon dare ya dawo gida. Ala dole yakan saurare ta, in ya ƙiya ta hana masa runtsawa. Ko da yake a wasu lokutan, ita ma larai takan yi fushin zuciyar ta watsar da shi, Gaskiyar zance dai shi ne lare tana da tsuminta a ɓoye, direban da mijinsu ya ajiye musu don kai su unguwa da sauran hidimomi, to shi ne kuma ya tsaya a matsayin ƙuda wajen kawan mata da lalurarta na mutuntakata. Ita ma dai Karimatu turba su ɗaya da larai, don tana da tsohon saurayinta a gefe, don haka bakinta ɗaya da larai uwar gida. Halima ce kaɗai ba ta sahunsu sai Hindu da bata daɗe a gidan ba. Kullum dai tsakanin Halima da kishiyoyinta ba shiri sam-sam. To fuskata mutuke ta aje wayar ta ci gaba da abin da take. Balaraba ta ɗago kai tana tambayar ta wanda ke kira. Aisha ta karɓa mata fuska a ɗaure. Da wanda zai kirari ne da ya wuce useless man ɗin nan da kike ɗaurewa gindi? tambayar da balaraba ta yi mata ta daɗa tunzura Miƙewa ta yi tsaye. Ke bari in gaya miki, na farga na san da kini bibinki wannan ɗan taurin ya samu sabuwar lambata To, idan ke ce gamau mai haɗa uwar ɗiya da sirikarta lalata, kin yi tsururu kin yi kaɗan, kin ji ko? Don haka ki ja baki da jikinki daga harkata idan ba so kike na casa miki rashin mutuncin da ba za ki iya shanyewa ba. Zan kuma canza wannan layin, in ga ƙawaliyar da za ta sake tseguntawa wani tambaɗaɗɗe har ya ishe ni da ƙaramin murya. Kin ji. Daga nan, Aisha ta gyara zama ta ci gaba da aikin da ke gabanta. To Balaraba da ta san bata da gaskiya ta yi kamar an ɗinki bakin illa mamaki da ya cika ta. Ashe Aisha ta iya masifa haka? Jin kaɗan masinjan ofishin Alhaji Kuda ya murɗa ƙofar ya shigo, ranke daɗe yallaɓa yana son ganin ki yanzu. Aisha bata tsinka masa ba ya juya ya fita, ko kaɗan bata yi haramar tashi ba. Bayan kamar minti goma, Balaraba ta kasa shanyewa. ‘Yar uwa kina neman ki jawo wa kanki baƙin jini gun mai gidanmu, wai ma don kin yi wa oga biyayya sai wani abu ya ragu a jikinki? Da a takaice ma kasancewa ki tare da wannan sarkin bushashar zai sa ki sami damar warware manyan matsalolinki ko na ce ki sadu da cikan muradin ki na rayuwa. Ke tsaya, Aisha ta ɗaga mata hannu. A lokacin masinja Hassan ya sake shigowa